Ràdio Vilafant. Àgora, restaurant bar, quelcom diferent a Figueres. Un restaurant ideal per grups, balls de saló i música en directe, sales per celebracions, pantalla gegant per veure el millor futbol, pam musical amb espectacles en directe, terrassa grill amb cars a la brasa, zona chill-outs. Àgora, encara no el coneixes? Vine amb els teus i passa-t'ho bé. Amb un indret diferent, obert tot el dia fins a dos quarts de tres de la matinada. Àgora, t'esperem al carrer Progrés 25 de Figueres. Àgora, multiespai de primera. Passa-ho! Ràdio Vilafant. El divendres és el millor dia de la setmana. Per fi lliures. A Ràdio Vilafant, per fi lliures amb Rafael Dos Santos. Divendres 1 de maig, benvinguts al Perfil Lliures. Els divendres, entre un quart de vuit i les vuit, aproximadament, un espai radiofònic on parlem de diferents activitats socials lúdiques, culturals i festives per al cap de setmana i el temps lliure, i d'associacions i grups i músics de la comarca. Tot això a Ràdio Vilafant, la ràdio de l'Alt Empordà. Aquest divendres, al programa Perfil Lliures, a les entrevistes setmanals al local del nostre patrocinador, el restaurant Bar Musical Ágora, tindrem com a convidats a l'Antoni de la Torre i a la Paqui Rodríguez, president i vicepresidenta de la Casa Cultural d'Andalucía de l'Alt Empordà, respectivament. Repassarem alguns detalls de l'agenda del cap de setmana a la comarca i l'Ester Marcos Jordà ens oferirà un suggeriment literari per cortesia de llibres low cost de Figueres. Finalment, en Saïd Esbai, company d'esports del programa Pilota, Pal i Bota, ens explicarà alguns detalls del que ens espera, esportivament parlant, el cap de setmana. Escolta'ns al 107.3 de la freqüència modulada o a través de la nostra pàgina web arreu del món radiovilafant.net barra en directe. Per començar musicalment parlant el programa, la música d'un grup que va obtenir grans èxits als anys 80 i 90 i que avui és actualitat a la ciutat de Figueres, a l'Embarrec 2015, aquesta nit en directe al Seguretat Social. I per donar-vos la benvinguda, la música del Seguretat Social, concretament aquest gran èxit anomenat Chiquilla. Amb aquesta cançó us donem la benvinguda al Perfil Lliures. Chiquilla! Chiquilla! la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo todo el día sufriendo y es que la quiero con toda el alma y la persigo en mis pensamientos de madrugada. Tengo una cosa que me arde dentro que no me deja pensar en tan claras El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. A Ràdio Vilafant els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges en repetició a les 9 del vespre. Ah! música. Informació. Cultura. Música. Informació. Cultura. Per fi lliures. Els divendres a Ràdio Vilafant. Ara i aquí parlem de llibres. Parlem de llibres breument, suggeriment setmanal a càrrec de l'Ester Marcos de llibres low cost del carrer Méndez Núñez de Figueres. Aquesta setmana us recomanem el llibre Biodiversitat Boa Vista. Aquest llibre està escrit per tres científics, una d'elles figuerenca, Helena Vella, i ens parla de la riquesa ecològica i natural que hi ha a les illes del Cap Verd. En aquest llibre ensenyen les espècies autòctones, com tractar-les, com cuidar-les, com mimar-les. És un llibre que ha estat fet per ensenyar als locals de Cap Verd com tractar la natura i com saber gestionar a les noves entrades de turisme perquè no afectin la seva biodiversitat. En aquest llibre podreu conèixer la diversitat de les illes Cap Verd, podreu conèixer aprofundament les tortugues marines, les aus de costa, les plantes, peixos del fons marí... Tots els diners recaptats amb la venda d'aquest llibre aniran per a una associació en defensa de la fauna i la flora a les Illes Cap Verd. Tornem a la música. Aquesta nit, divendres 1 de maig, hem parlat de que els Seguretat Social seran presents aquí a l'Embarraca 2015, en directe, aquest mític o històric grup del pop-rock espanyol, però abans, com a taloners o compartint escenari, els Carmen 113, un grup de Girona que promet molt. Ràdio Vilafant, també a internet tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Escolta la ràdio a través d'internet. Ara, a gran qualitat. Ara, a gran qualitat. Visita'ns a www.radiovilafant.net Música en directe concerts. Doncs queden dues nits de l'Embarraca't 2015. Per avui, divendres 1 de maig, Carmen 113, els que els acabem d'escoltar a les 11 de la nit, cap a un quart d'una aproximadament al Seguretat Social i a dos quarts de tres de la matinada als Radio Cassette Night. Ja ho sabeu, són en Carles Pujol i Josep Serra amb música dels anys 80 i 90 i alguns èxits actuals. I la nit del 2 de maig, de ben segur, una nit màgica i inoblidable. Així és com ho descriuen els que són els organitzadors de l'Embaracat 2015. Aquesta nit en directe, doncs, eh, grups mítics com The Original Wailer. El que queden del que va ser la mítica banda que va acompanyar el Bob Marley, però abans els Liar Desire. I per acabar a les 3 de la matinada, eh, la banda Viruji. Aquests són els concerts que destaquem per aquest cap de setmana, que no és poca cosa. Per fi lliures! Un repàs a diferents activitats pel cap de setmana i pel temps lliure. El cinema a la ràdio. En aquest apartat del perfil lliures, avui, concretament avui, parlem de cinema i de cinema clàssic en concret. Precisament, i dintre del cicle de cinema clàssic, de la CATE i concretament a la sala d'actes pel diumenge 3 de maig La Tentació Vive Arriba a les 5 de la tarda. Com milers de iorquesos, Richard Sherman s'ha quedat treballant durant l'agost mentre la seva dona i fills gaudeixen de les vacances a la platja. Seguint les recomanacions de la seva dona, vol deixar de fumar, de beure, començar a anar a dormidora i, sobretot, a no ficar-se al llit amb altres dones, però atenció, la temptació apareix quan coneix a una espectacular veïna, la Marilyn Monroe. Com sempre, sexy i a la vegada ingenua. La tentació viva arriba, ja ho sabeu, cicle de cinema clàssic a la Cate, a la sala d'actes, diumenge 3 de maig a les 5 de la tarda. I tornem a la música, en aquest cas, la dels Liar Desire, són de Palafolls i faran de taloners, o el que dèiem abans també, amb l'altre grup de Girona, competiran escenari amb la mítica banda d'Original Wailers. Això s'anomena Breed Back. smell of his breathing down. Àgora, restaurant bar, quelcom diferent a Figueres. Un restaurant ideal per grups, balls de saló i música en directe, sales per celebracions, pantalla gegant per veure el millor futbol, pam musical amb espectacles en directe, terrassa grill amb cars a la brasa, zona chill out. Àgora, encara no el coneixes? Vine amb els teus i passa-t'ho bé. Amb un indret diferent, obert tot el dia fins a dos quarts de tres de la matinada. Àgora, t'esperem al carrer Progrés 25 de Figueres. Àgora, multiespai de primera. Passa-ho! Si t'ha deixat la xicota pel teu millor amic, si has suspès l'examen de mates, si t'han fet fora de classe, si estàs a 40 de febre, si no et funciona internet i no pots xatejar. O bé, la feina no et tracta bé. Tranquil pernil. Arriba el programa per desconnectar del món real, amb entrevistes, sessions, el millor so dents, EDM i house. Ah, i molt cachondeo. Mike T, Xavi Montes i Ruben Viz presenten InSession 2.0. Els dimecres i dissabtes de 10 a 11 de la nit a Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. El divendres és el millor dia de la setmana. Per fi lliures. A la zona final de Figueres, cada any destaca per la seva extensió o volum l'embalat o caseta de la Casa Cultural d'Andalusia de l'Alt Empordà. Per conèixer més a fons els membres i les activitats que porten a terme al llarg de l'any, hem convidat aquesta tarda a dos dels seus representants, Antonio de la Torre i la Paqui Rodríguez, president i vicepresidenta de la Casa Cultural d'Andalucía de l'Alt Empordà. Així doncs, els que donem la benvinguda. Bona tarda, benvinguts. Gràcies. Hola, bona tarda. Eh, des de quan, per cert, funciona la Casa Cultural d'Andalucía, ben coneguda a Figueras i comarca? Bueno, pues esto se fundó hace 27 años y cada cuatro años ha ido renovando los presidentes y la junta y actualmente pues nosotros hace dos meses aproximadamente que lo hemos cogido. Ah, o sea, prácticamente la, la, la Junta es nueva, no? Dos meses. Es totalmente nueva. ¿Y han tenido tiempo de preparar todo aquest moviment bueno, ara de les fires una junta totalmente nueva, con mucha ilusión, más o menos teniendo un poco de idea lo de lo que se hacía. Y bueno, en esta junta que somos maravillosos todos, pues se ha podido, se ha podido hacer lo de la caseta o sí que fa re, como aquell que diu 60-90 días, que están sí, eh, sí. de trabajo per preparar tot sí. pero però ha sigut a partir d'aquests 60 días o ya tenían alguna cosa preparada no, año no, No, no, no, aquí se ha preparado todo desde hace dos no, no teníamos nada, no teníamos ni idea de cómo iba a salir, ni idea de los precios, ni, ni nada, ni ninguna actividad. Lo que pasa es que somos 11 y cada uno tenemos un área yo soy el presidente, Andrés de la y la vicepresidenta, tenemos un chico de, que es de Relaciones Públicas y una chica que es de Relaciones Públicas que se llama la Fili, que es la profesora de baile que tenemos nosotros dentro de la Andalucía. Y claro, cada cual tiene su área y esto está repartido. Y que, bueno, cada uno lleva su trabajo y lo hace lo mejor posible. O sea, que... Hemos estado en estos días, en estos tres meses 18 hores al dia a preparar-se, perquè lleva moltíssim treball. O sigui, avui és divendres, per tant ja portem una setmana de moviment. Mm, com ha anat aquests dies? Perquè hem tingut des de grups com Turcana, eh, El Peseta, que és un habitual, segons, segons sí, en diuen, eh, actuació d'escoles, de, eh, de, de, fins i tot de Fonqui, de les escoles de ball Junts de Vilafant i tal. Què, què tal? Com, sí, bueno, com ha anat aquest dia? Tenemos, tenemos la suerte, ¿no?, de que todas las, las, escuelas que, que, hay aquí en Figuera y fuera de Figuera de, de, Rosa, ah. pues de también participa Y gratuitamente participan. ¿Qué significa esto? Pues claro, que la gente que baila en esas clases también le hace ilusión de bailar en una caseta, porque le hace ilusión a los niños pequeños, tanto a los niños pequeños como a las personas mayores, porque si tú estás ejerciendo un deporte, lo más bonito es que llegue un día que te pueda exhibir y lo más bonito, pues ahora, por ejemplo, en la Casa Andalucía hacemos de todo. Hacemos funky, hacemos hip hop, eh, la danza del vientre. Mm, hacemos de todo. ¿eh? Mucho, mucho, <laughs> mucho. Eh, si ves el programa que tenemos, es muy variado. Hasta incluso este año hacemos un desfile de modelo. Que la eh, lo hacemos ahora el día el día 1. Es un desfile que se hará aquí en la carpa a las nueve y media. Uh -huh. O sigui, d'aquí una estona, no? Sí, sí, sí, es un desfile de moda flamenca que va a ser precioso, va a ser precioso de unos trajes muy bonitos. Y después habrá el grupo Rumba Tramontana más tarde, uh -huh. hasta que el eh, per cert, aquests, Eso que, que has dit desfilar de moda flamenca, qué qué qué ho fa? qué qui fa? Que, nosotros O si son gent aquí de Figueres y comarca, que, es que es sí, trajes... No, no, no, son sus trajes, son unos trajes que son por una empresa, ah, una empresa fabricante de vestidos, y bueno, pues esto ya llevábamos tiempo preparándolo, y es un desfile que se hace con música, se hace fusionando el flamenco con, con lo que es la moda, uh se desfila pues haciendo baile flamenco. y en el tema de, Porque también es importante dentro de la caseta, no? de, las les y tal, la cuestión de la teca, no? del menjar y ah, tal. Eh, ¿También se han agafat de zero? ¿Están comenzando no, o ya estaban preparados? No, no, no, esto hemos comenzado de cero. Esto todo, los precios, el, menú, las tapas, todo hemos empezado a cero. Les vuelvo a repetir que tenemos una persona que también está integrada en el, la hostelería. Uh -huh. Claro, está este chico, pues, como es su área, uh -huh. pues, te lo lleva perfectamente. Molt bé, doncs, eh, per cert, hem, hem parlat del que tindrà avui divendres dia 1, sí. Mm, per demà dissabte, perquè sí. fins diumenge, eh, tenen... Sí, sí, sí, mira, sí, pues sí. mañana tenemos, mira, a las 12 de la mañana, uh -huh. la abertura de la carpa, eh, que pues se abre la carpa a las 12 de la mañana y hay música ambiente, eh, se puede tapear, se puede tomar, en fin, a esa hora no hay actuaciones. Hay música de ambiente y tapeo, todo lo que se quiera, y unos precios muy accesibles. Después, a las ocho y media, hay actuación de los grupos de baile de la Casa Cultural de la Garrocha de Olor, que también colaboran. A las diez de la noche hay actuación de los grupos de flamenco de la Casa Cultural de Andalucía de Tigueras, de, nuestra casa. Eh, todas las clases que hay, que hay desde niñas pequeñas hasta en la clase de adultas que son señoras ya de 50, 50 y tantos años, pero que llevan años bailando. Llevan años bailando. Eh, entonces, luego más tarde, a las once y media, hay el concierto del Viri, que es un, artista que gusta mucho a la gente joven. ¿E-, ¿Es de Parquina, la, comarca? Sí, sí, sí ah, no, no lo conocemos. Sí, y trae mucha gente joven, entonces la caseta se llena. Y después, cuando acaba este concierto, habrá música de ambiente pues hasta, hasta el cuerpo aguante, ¿no? igualmente. Y el domingo, que es el último día, se abrirá la carpa a las 12 igualmente, como el sábado, como todos los días. A las 2, a las 2 del mediodía habrá un dinar ah, de Yemanó de los socios y amigos de la casa que se ha hecho siempre, que nosotros seguimos esta tradición. A las 4 y media habrá un concurso de sevillanas para cerrar, digamos, ya la feria, con premios a los mejores vestidos de la feria de 2015 eh, de los mejores vestidos de las, personas que han venido vestidas durante la feria. Ajá. Y premios al concurso de las sevillanas, a la mejor sevillanas. Habrá tres categorías. Eh, infantil, eh, adulto y decente. Y después habrá pues nada, hasta que el cuerpo aguante música de con el de la canción. Molt bé, doncs eh, aquestes són les activitats, que són moltes, per fires sí. i festes de la Santa sí. Creu, molt de treball, per muntar la carpa de Unidor, eh, i altres activitats de la Casa Cultural d'Andalusia de la resta de l'any? Mira, esto sí. que decía antes en la página, me gustaría que hubiera gente que viniera vestida de sevillana, Ajá. porque queremos que, que sea un, una carpa flamenca, una carpa andaluza. Uh -huh. Me gustaría que toda la gente que pudiera participar, que vinieran a participar. Esto nos gustaría, Toda la gente, habrá mucha gente que tendrá un traje de sevillana ahí guardado de hace mucho tiempo y claro, como no es habitual aquí de, poderlo sacar, pues ahora tienen la ocasión de que puedan participar en este día tan, bonito. Eh. Las actividades que tenemos durante todo el año. Mira, tenemos cada primer domingo de mes, todos los primeros domingos de mes, del año tenemos una comida, hacemos una comida popular para socios y no socios, a un precio muy accesible, la comida en hacemos nosotros. Pues, me imagino que será, eh, será típica andaluz, ¿no? Sí. Bueno, sí, es un... Es un, ah, normalmente hacemos un potaje. ah, bueno, normalmente. No, el potaje, el potaje se hace una vez al año, no cada mes. Bueno, es una manera, yo que sé, jo, si vull menjar, menjar andaluz, o sigui, doncs si es és, un bon lloc, no? Te puedes venir aquí cada primer domingo de mes, comerás, te lo pasará genial porque hay muchísima gente, gente joven, que este año hay muchísimos socios. Ah. Eh, hemos hecho una modificación en la cuota anual. Sí. Ah, doncs parlem d'això, quants socis hi pues mira, eh, cuando nosotros empezamos habían unos cerca, de 80 socios. Estem parlant de fa 3 mesos, 2 sí, dos mesos. I superamos los 200 que superados. En dos mesos s'han sí, doblat. Sí, sí, sí, doncs, sí. Doncs enhorabona, gran èxit, sí, no? Perquè... Sí, sí, sí. I, I la quota què passa? Que l'han rebaixat? O... Hemos bajado la quota, sí. hemos hecho cambio. Eh, Pot, hemos, poden dir, o sigui, sí. és més, que, que, si algú vol, se'ns està escoltant algú i vol hacerse soci, vol informarse. Sí, sí, sí, si, si, si quieres socio, yo podría dirigir a... Bueno, tenemos en el Facebook tenemos nuestra página, Casa Cultural de Andalucía de Figuera. ¿Sale? Sí, suéltalo al Facebook, sí, Casa Cultural. Casa Cultural de Andalucía de Figueras. Purdarem. A Purdar. De Alhambra. Ah, pues, pues, porque nosotros representamos toda la lampurga. Pues. O sea que, pasa parece que decimos Casa de Andalucía de Figuera porque es más corto, ¿no? Pero en realidad representamos toda la ¿Y por Facebook está para Figuera o para Alhambra? Está Casa Cultural de Andalucía de Figuera. Va, doncs ho buscarem per aquí. Potser per això és que no ho he trobat, ho he intentat buscar la i tal. Eh, la sede uh mhm. -huh. en el Molí de la Vila, que és enfrente de los bomberos. Sí. Allí tenim la sede. Molt bé, doncs, eh, a part dels dinars o alguna cosa estan allà, fins i tot quan és el temps de, o almenys temps enrere, igual ara van canviant activitats, però hi havia alguna tipus missa rociera o així, o algun peregrinatge, no? Sí, Tenemos la misa rociera el día de Andalucía. Hay una misa rociera. 27 de febrero. El 28 de febrero. Luego ahora la feria, el día 26 hemos hecho otra misa rociera. Y tenemos un grupo, tenemos un grupo de, el grupo de la casa, que cantan también. Luego tenemos eh, la romería, en junio. ¿Aún ah, ah, van a la romería? La romería este año, este año no está todavía concretado dónde la vamos a hacer, porque se hacía en, detrás del hospital. Pero este año queremos mirar a ver si podemos cambiar la ubicación de la, de la y hacerla en otro sitio más cómodo, porque no es muy cómodo allí en la primera fila. y también cursos de, de ball. Hay de, cursos de baile, hay una escuela de baile. Bueno, que principalment quan alguna persona pensa en Andalusia, el primer que ve de ball són les sevillanes, però hi ha més, sí, sí, hi ha sí. més ball, sí. Ja te dice aquí el presidente que ha... A ver, esta, esta, esta chica, esta chica, la, la Pili, uh -huh. una profesora de baile, hace todas las clases de baile. No, no solamente sevillana, hace funky, hace de todo. Uh -huh. Y bueno, este, cuando se dice, lo que pasa es que igual a veces no se interpreta bien, ¿no? Pero cuando dice, no, acá es Andalucía, allí nada más que puede ir a Andalucía, no. No, no, bueno. Eh, el, baile típico es normal, el baile típico andaluz, el fandango, la sevillana, eh, es el baile, baile típico. Pero que no nos encerramos solo en esto. está abierto para todo el mundo. Esto eh, yo quería decir una cosa que a ver, aparte de todas estas actividades que nosotros hacemos habitualmente, me gustaría haber alguien, mm, no sé, algún poeta, algún escritor, que nos diera un poco de, de lo que son las raíces andaluzas aquí en Figuera, por ejemplo. Eh, que nos diera una pequeña charla. Mm, ahí habrá alguien que sepa de las raíces nuestras, de dónde venimos, eh, la transcendència de qui decidiera, o, o fins i tot de, de la història mateixa d'Andalusia, no? La història mateixa d'Andalusia, clar. Uh -huh. Però, claro, esto eh, igual hay, però el que passa que no... I tant que no, hi ha. No, I, tant, i tant, sí, sí. sí. sí. Podem parlar de contactes després, sí, sí cap, cap problema, sí, sí home, i tant. Bueno, bueno. Esto me gustaría. O sigui, perquè l'activitat cultural sigui més eh, àmplia, no? Claro, que, es que, es, clar, clar, clar. cultura, es que la gente a veces cuando habla de Andalucía se cree que todo es bailar y, guitarra y vinito. No, no. Es la fiesta, ¿no? Andalucía Eso sí, es la pero y hacíamos mes. Andalucía tiene una cultura muy grande. Eh, tenemos poetas fantásticos, escritores fantásticos. Y, y, una, historia impresionante, ¿no? que, no, Que, no, te la acabas, ¿no? no de aquella manera tan. tan... a nombrar desde hasta, <laughs> yo sé, a, hay ¿no? Pero claro, esto mm, los que estamos aquí, por ejemplo, en Figuera, que llevamos mucho tiempo y otros nacidos, pues esto lo ignoramos. Lo ignoramos porque no leemos la, cultura andaluza. Porque de alguna manera es el seu trabajo, no? Como ah. entidad no? o asociación cultural andaluza, de, de donar de todo el que sea, a veure la cultura don se eh, no sé si volen afegir alguna cosa més acabar d'acabar aquesta la entrevista. Yo quería añadir, porque es una duda que tiene la gente que me lo comunica a mí. La caseta de la feria es entrada libre. O sea, es entrada libre para socios y no socios. Y en la feria, la casa ciudad, también es entrada libre para socios y no socios. Simplemente que el que es socio pues tiene unos beneficios y unas ventajas en todo un momento, que el que no es socio no lo tiene. Pero la entrada es libre para todo el mundo. Y ya que estén, ah, ¿quién es la cuota para pues ser sí. La cuota es de 25 euros anual. O pues sí, pues ya de preo, no? Es una cuota <laughs> anual. estamos regalando todo. Tenemos <laughs> a ver. Y con esa cuota hay una comida gratis al año que es el Día de Andalucía, que es el Día de potasio. O sea, ya está regalando, lo Que es el que Sí, sí. Doncs perfecte, senyor Antonio de la Torre i Paqui Rodríguez, president i vicepresidenta d'aquesta nova junta, recent, molt recent, de la Casa Cultural d'Andalucía de l'Empordà. Gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Vilafant i, sobretot, que acabin de passar una bona fira i llarg temps de treball a la nova junta. Gràcies. Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Vilafant, els dimecres a les 9 del vespre i en repetició els dissabtes a les 7 de la tarda. El nostre company Pitu Dos Santos, presentador del programa Ruta 66, aquí a la casa, a Ràdio Vilafant, ens recorda que aquesta setmana té una edició especial tot complet amb la música de Bon Jovi, és a dir, que aprofitem per escoltar ara mateix també música d'aquest compositor i músic nord-americà, Bon Jovi. Això s'anomena You Give Love a Big Name. Shut Ràdio Vilafant. I ara, a la recta final del programa, temps d'esports, l'agenda del cap de setmana, càrrec d'en Saïd Esbai, que presenta i coordina el programa esportiu de Ràdio Vilafant, pilota pal i bota, cada diumenge, des de les 7 fins a les 9 eh, del vespre. Comencem per la tercera divisió nacional. Molt bona tarda. A la tercera divisió falten únicament 3 jornades on la Unió Esportiva Figueres, vuitena a la taula, les planteja com a finals, ja que l'objectiu és el play-off Sens, situat només 3 punts per sobre. El primer chance se'l disputarà contra el Palamós, que es situa a desè aquest proper diumenge a les 5 de la tarda al nou estadi municipal de Palamós. Per altra banda, el Parlada, que es situa a 14è, 7 punts per sobre de la zona perillosa de la taula, seguirà lluitant per mantenir la categoria, en aquesta ocasió contra el Sant Feliuenc, al municipal de Parlada, a les 6 de la tarda. El rival marca el límit del descens i cal dir que una victòria dels de Nacho Castro significaria la permanència matemàtica. Quarta catalana, grup 31. Saltem els equips del poble a la quarta catalana, al grup 31. En aquesta categoria, Falten 5 jornades pel final, on cal comentar que cap dels vilafans aspiren a grans objectius. L'Atlètic es situa antepenúltim, amb 11 punts, a 12 del següent de la taula, els salvatans. El Futbol Club es troba just darrere amb 9 punts per sobre del Vilasacre, l'últim classificat. El Vilafant Atlètic jugarà aquest diumenge al Municipal de Vilafant a un quart de 6 de la tarda contra el Portbou i al mateix dia i a la mateixa hora el Vilafant Futbol Club jugarà com a visitant contra el Siurana, que encadena 5 partits sense guanyar. Lliga BBVA, la primera divisió. En l'àmbit nacional, Barça i Madrid segueixen la seva lluita per al campionat. Cué contra el líder, Córdoba-Barça dissabte a les 4 de la tarda i el partit de la jornada, Sevilla-Madrid, el mateix dissabte a les 8 del vespre. I quelcom més de l'agenda esportiva? També recordem el Girona Osasuna aquest dissabte a dos quarts de set on els blancs i vermells seguiran somiant amb l'ascens directe. Es situen segons a la Lliga Delante, per darrere del Betis i dos punts per sobre del seu rival immediat, l'Sporting. Recordem que en l'agenda poliesportiva tenim els play-offs de la NBA, mig en vela, amb garanties d'espectacle, pels amants de l'esport. Per a més informació, Pilota bota, diumenges de 7 a 9 del vespre, o via Twitter, arroba Pilota bota.